miers, dinamisms un spēks. Miers ir spēks. Ja jums ir iekšējs miers, tad pasaulē iesiet ar prieku un sajūsmu. Ja jums ir miers prātā, spēsiet kontrolēt ārējo pasauli. Lai kur arī ietu, jūs sēsiet mieru. Milzīgs spēks ir mierpilns. Cilvēkam – kam ir ārējs spēks, piemēram, izcilam bokserim vai līderim, ir arī liels iekšējs miers un pārliecība. Ja cilvēks nav stiprs, viņš sažņauc dūris un ieņem aizsardzības pozu. Viņam nākas demonstrēt savu spēju cīnīties. Taču, ja cilvēkam ir neizmērojams iekšējais spēks, viņam tas nav jāizrāda. Viņš jūtas brīvi, jo iekšējais spēks sniedz viņam pārliecību – Šis cilvēks ir kā dievišķs cīnītājs. Jebkurā brīdī viņš var pieveikt savu pretinieku un pārvarēt jebkādus šķēršļus.